thank you ีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน ภาคภาษาต่างประเทศ ภาษาเวียดนาม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมระบบ FM ความถี่ 90.25เมกะเฮิร์ในช่วงเวลา 17นาฬิกา30นาทีถึง 18นาฬิกาในทุกวันศุกร์ผม สุริยาคำบาน อาจารย์ผู้สอนภาษาเวียดนาม ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม กลับมาพบกับท่าน ในทุกวันศุกร์อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้รูปแบบรายการของเราก็ยังคงเป็นเช่นเดิมนะครับ คือเราจะออกอากาศเป็น 2 ภาษาช่วงแรก เราจะออกอากาศในภาคภาษาไทย และช่วงหลังเราจะออกอากาศในภาคภาษาเวียดนาม ซึ่งมีหัวข้อเดียวกันนะครับ วันนี้ผมได้นำประเด็นที่มีความน่าสนใจประเด็นหนึ่งนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของชาวเวียดนาม นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับ มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังพร้อมกันนะครับ หัวข้อหรือว่าประเด็นมีอยู่ว่า ในปัจจุบันชาวเวียดนาม นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ในปัจจุบันประเทศไทยอาจจะยังอยู่ในสภาวะความวุ่นวายทางด้านการเมืองนะครับ อย่างไรก็ตามดินแดนแห่งรอยยิ้มแห่งนี้นะครับยังคงเป็นเป้าหมายในการเดินทางท่องเที่ยวของชาวเวียดนาม โดยเฉพาะ ในช่วงเวลาตั้งแต่หลังเทศกาลตรุษจีนไปจนถึงช่วงกลางเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสงการของประเทศไทยที่ผ่านมานั่นเอง นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามหลายคนได้แสดงความเห็นในประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยดังต่อไปนี้ คุณฮีหวูพนักงานขายของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในเวียดนามได้กล่าวว่า หลายคนคิดว่าสถานการณ์ความวุ่นวายในกรุงเทพจะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จำนวนนักท่องเที่ยวเวียดนามจะลดลงนะครับส่วนหนึ่ง แต่นี่ก็เป็นโอกาสอันดีสำหรับนักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม เนื่องจากประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่งผลให้ราคาทัวร์ในเมืองไทยที่ถูกอยู่แล้วยิ่งถูกลงมากกว่าเดิม นอกจากนั้นคุณแองทือพนักงานออฟฟิศนะครับ ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวอีกคนหนึ่งที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้กล่าวว่า ถึงแม้จะประสบปัญหาความวุ่นวายทางด้านการเมืองอยู่บ้าง แต่ประชาชนชาวไทย ต่างก็รู้ดีว่าการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักอย่างหนึ่งของประเทศ ดังนั้น ภาครัฐจึงได้มีมาตรการต่างๆ ที่จะป้องกันมิให้นักท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามหลายคนเมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงนี้ ต่างก็มีความรู้สึกสนุกสนานและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ สิ่งนี้ทำให้พวกเขารู้สึกแปลกใจเป็นอย่างยิ่ง คุณกวางบ่าว วิศวกรก่อสร้าง ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ถึงแม้กรุงเทพจะประสบปัญหาความวุ่นวาย แต่ประเทศไทยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีกมากมาย เช่น พัทยา จันทบุรี เชียงราย นอกจากนั้น เทศกาลสงกรานต์ก็เป็นช่วงเทศกาลที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้ว่าเทศกาลสงกรานต์จะจัดขึ้นในกรุงเทพอย่างยิ่งใหญ่ และเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว แต่หากนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามกลัวเหตุการณ์ความไม่สงบ ก็แนะนำให้ไปเที่ยวที่เชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมืองแห่งเทศกาลอันเต็มเปี่ยมไปด้วยสีสัน และยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ คุณดิงบ่าว นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามอีกคนหนึ่งกล่าวว่า ผมมาเมืองไทยเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ครั้งนี้พักอยู่กรุงเทพหนึ่งวัน จากนั้นเดินทางไปท่องเที่ยวที่อื่น ประเทศไทยเป็นดินแดนที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวมาอย่างยาวนาน ผู้คนมีมิตรไมตรีกับนักท่องเที่ยว โดยภาพรวมแล้วยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกจำนวนมาก ที่มาเที่ยวในเมืองไทย ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในจำนวนนักท่องเที่ยวดังกล่าวสำหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองไทย การเลือกช่วงเวลาท่องเที่ยวที่เหมาะสม การเลือกช่วงเวลาเพื่อเดินทางท่องเที่ยว เป็นสิ่งที่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะทำให้ท่านได้วางแผนการเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม เช่น การเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล จะทำให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศที่สวยงาม จากการประดับประดาสถานที่ต่างๆ มากกว่าวันปกติ อย่างไรก็ตามอาจจะต้องยอมรับว่าในช่วงเทศกาลอาจจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากกว่าวันปกติ ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น ประกอบด้วยชายหาดที่สวยงาม เมืองท่องเที่ยวที่คลึกคลื้นประหนึ่งสวรรค์สำหรับการช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนประเทศไทยประมาณ 14 ล้านคน ฤดูท่องเที่ยวในประเทศไทยมักจะเริ่มต้นในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายน ของปีถัดไป สำหรับกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามที่เข้ามาเที่ยวในเมืองไทย นิยมที่จะเดินทางไปสัมผัสกับบรรยากาศในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และได้รับการแนะนำในนิตยสาร หรือข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยในประเทศเวียดนาม มีดังต่อไปนี้ ประเทศไทยมีสเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวเนื่องจากทัศนียภาพที่งดงาม วัดวาอารามที่เต็มไปด้วยมนต์ขลัง ประเพณี วัฒนธรรมอันเก่าแก่และมีเอกลักษณ์สถานที่ช้อปปิ้งมีราคาที่ถูก ดึงดูดใจ กิจกรรมและสถานที่ต่อไปนี้ เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางมาเยี่ยมประเทศไทย อันดับแรกก็คือการเยี่ยมชมตลาดน้ำเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีแม่น้ำลำคลองมากมาย เช่นเดียวกับในประเทศเวียดนาม ซึ่งก็มีแม่น้ำลำคลองมากมาย ความเหมือนอย่างหนึ่งระหว่างไทยกับเวียดนามก็คือทั้งสองประเทศ มีการค้าขายทางน้ำมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะในชุมชนที่มีพื้นที่ติดริมแม่น้ำในประเทศไทยมีตลาดน้ำมากมายนะครับในตลาดน้ำมีเรือแจวลำน้อยใหญ่ล่องลอยไปในลำน้ำพ่อค้าแม่ค้าเจรจาเสนอขายสินค้าประเภทต่าง เช่นผลไม้หรือผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวอื่นๆ ในตลาดน้ำที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือหรือเดินชมบรรยากาศการค้าขายอันคลึกคลื้นในลำน้ำตามอัธยาศัยสองฝากฝั่งน้ำก็เป็นตลาดที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งสีสันอันหลากหลาย ตลาดน้ำของไทยเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เสาะแสวงหาเพื่อเดินทางมาค้นหาบรรยากาศของการท่องเที่ยวตลาดน้ำและวิถีชีวิตริมฝั่ง ตลาดน้ำที่มีชื่อเสียงของไทย เช่น อัมพวาดำเนินสะดวกของราชมยมและตลาดน้ำอื่นๆ เป็นสถานที่ที่ท่านมิอาจพลาดเมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ในประเด็นของสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นตลาดน้ำนะครับ ถ้าท่านผู้ฟังเคยเดินทางไปที่เวียดนามก็จะพบว่าในดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงทางตอนใต้ของเวียดนามนั้น ก็มีตลาดน้ำอยู่จำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเกินเธอนะครับ ตลาดน้ำของเวียดนามก็จะเป็นการค้าขายจริงๆนะครับ ก็คือถ้าหากว่าเรือลำใดขายสินค้าประเภทใดโดยเฉพาะสินค้าประเภทเกษตรนะครับ ก็จะมีการปักธงแล้วก็แขวนสินค้าประเภทนั้นไว้ในตอนหน้าของเรือ เช่น ยกตัวอย่างเช่นถ้าขายกล้วยนะครับ ก็จะมีการแขวนกล้วยขึ้นไปนะครับ ขายฟักทองก็จะมีการเอาฟักทองมาผูกไว้แล้วก็แขวนขึ้นไป สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่2ที่ชาวเวียดนาม กำลังนิยมเพื่อที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อที่จะช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกนั้นก็คือตลาดนัดจตุจักรตลาดนัดของคนกรุงเทพตลาดนัดจตุจักรแหล่งช้อปปิ้งอันดับต้นๆของคนกรุงเทพเนื่องจากที่นี่เป็นเหมือนศูนย์รวมสินค้าทุกประเภทในที่เดียว และการเดินทางค่อนข้างสะดวก เพราะมีรถไฟรอบๆ ตลาดนัด จึงทำให้ได้รับความนิยมอีกสถานที่หนึ่ง ตลาดนัดจตุจักรแห่งนี้มีจำนวนแผงขายสินค้าทั้งหมดมากกว่า 8,000 แผงค้า โดยแบ่งเป็น 27 โครงการ ประเภทของสินค้าแบ่งเป็น 8 ประเภทหลัก ได้แก่ ผักและผลไม้ เสื้อผ้า สัตว์เลี้ยง ต้นไม้ อาหารปรุง อาหารสำเร็จรูป อาหารสด เป็นต้นนะครับ แหล่งท่องเที่ยวอันดับที่ 3 ก็คือ แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เนื่องจากประเทศไทยมีทะเล และก็มีมหาสมุทรที่รายรอบทางภาคใต้ และก็ภาคตะวันออกนะครับ เรามีอ่าวไทยและทะเลอันดามันที่สวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่งนะครับ ธรรมชาติท้องทะเลไทยที่มีชายฝั่งทะเลยาวจากภาคตะวันออกของไทย เริ่มจากจังหวัดตราดไปจนถึงภาคใต้ที่จังหวัดนราธิวาสทางฝั่งอ่าวไทยนะครับ ส่วนทางฝั่งทะเลอันดามัน เริ่มจากภาคใต้ที่จังหวัดระนอง ลัดเลาะมาสุดที่จังหวัดสตูล ท้องทะเลไทยมีน้ำเขียวใสสะอาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝั่งทะเลอันดามัน มีหาดทรายขาว เป็นแนวยาว ลัดเลาะตามชายฝั่ง มีแหล่งดำน้ำใต้ทะเลที่สวยงามติดอันดับโลก ทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน อุดมไปด้วยทรัพยากรทางทะเลทั้งสัตว์น้ำและปะการัง ประเทศไทยมีจังหวัดที่ติดกับทะเลทั้งหมด 23 จังหวัด มีเกาะต่าง ๆ ถึง 500 เกาะนะครับ ซึ่งเกาะที่มีชื่อเสียง ถ้าเราได้ไปเที่ยวพังภาคใต้ก็จะพบนักท่องเที่ยวเวียดนามอยู่พอสมควรนะครับ เช่นที่ภูเก็ต หรือที่กระบี่เป็นต้น อันดับที่4ก็คือพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้วนะครับพระบรมมหาราชวัง หรือวัดพระแก้วนะครับในภาษาเวียดนามเรียกว่า พระบรมมหาราชวังก็คือหว่างกุงนะครับส่วนวัดพระแก้วก็คือจั่วเฟินงอกพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตั้งอยู่ที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันพระบรมมหาราชวังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับที่ 16 ของโลก อันดับที่ 5 ก็คือการเลือกซื้อสินค้าหรือการช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในเมืองไทย ซึ่งในเมืองไทยมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆจำนวนมากมาย พื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเลือกสรรจับจ่ายเพื่อที่จะใช้เป็นของที่ระลึกสำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศที่กำลังรอเราอยู่นะครับ ห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงของกรุงเทพเช่น สยามพารากอนเซ็นทรัล MBK Center เป็นต้นนะครับ แต่ละห้างสรรพสินค้าก็จะมีโรงภาพยนตร์ มีร้านอาหาร มีนักท่องเที่ยวที่สามารถเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ในราคาที่เหมาะสมออย่างในบทความที่ได้เคยกล่าวไปแล้วว่า ชาวเวียดนามเป็นคนที่นิยมสินค้าไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับดังนั้นเมื่อได้มีโอกาสมาเยือนประเทศไทย ก็มิพลาดที่จะซื้อของสินค้าเครื่องใช้ต่างๆ จากประเทศไทยกลับไปในประเทศเวียดนาม 6. ก็คือการขี่ช้างนะครับการขี่ช้างเป็นประสบการณ์ที่มีความแปลกใหม่ เป็นอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทั้งชาวตะวันตกและชาวตะวันออก หากท่านมีโอกาสเดินทางไปที่เขาใหญ่ ท่านจะได้สัมผัสกิจกรรมการขี่ช้าง และกิจกรรมสัมผัสบรรยากาศของป่าชื้นเขตร้อน นอกจากนั้นเมื่อท่านเดินทางมาเยือนประเทศไทย นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับกิจกรรมอื่นๆ เช่นเยี่ยมชมสวนสัตว์ขนาดใหญ่ เช่นซาฟารีเวิลด์ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพเพียง 12 กิโลเมตร นอกจากนั้นยังมีฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ ห่างจากกรุงเทพประมาณ 100กิโลเมตรเท่านั้นเอง อันดับที่7นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งเลยนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีชื่อเสียงสำหรับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง นั่นก็คือการชิมอาหารไทยเลิศรส เมื่อกล่าวถึงวัฒนธรรมการกินของไทย นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามก็จะจินตนาการถึงอาหารที่รสจัดจ้านรสเปรี้ยว หวาน ขม โดยมีเครื่องปรุงที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น กระเทียมข่า ตะไคร้ใบมะกรูด การผสมผสานของรสชาติโดยฝีมืออันละเมียดของชาวไทย ช่วยส่งเสริมให้อาหารไทยเป็นหนึ่งในสิบของอาหารชั้นเลิศของโลก อาหารไทยที่มิอาจพลาดได้เช่นส้มตำต้มยำกุ้ง แกงเผ็ดเป็นต้น สิ่งต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นนะครับเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามซึ่งต้องการแล้วก็มีความนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง และในปัจจุบันนะครับเราจะสังเกตว่ามีนักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม เริ่มเดินทางเข้ามาในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรามากขึ้นนะครับโดยมีการสร้างเส้นทางท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นมามากมายนะครับ เช่นการเชื่อมโยงกลุ่ม 9 จังหวัด 3 ประเทศ เป็นต้น ช่วงต่อไปจะเป็นการออกอากาศในภาคภาษาเวียดนาม ขอเชิญท่านผู้ฟังโปรดติดตามรับฟังได้ต่อไปครับได้ละดายเตียงน้อยไทยลานฟ้าทางตื่น ừ tỉnh n a นน o n p h n o ว Vương q u ố Tôi là Suliya Khamvan, giảng viên Viện Ngôn ngữ Trường Đại học Nakhon Xin kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng ta thực hiện chương trình Hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN bằng tiếng Việt và tiếng Thái Lan. Hôm nay chúng tôi xin trình bày với chủ đề Người Việt Nam và sở thích đi du lịch Thái Lan. Thái Lan hiện tại vẫn rơi vào tình trạng biểu tình. Thế nhưng, bên cạnh việc hạn chế của các công ty du lịch và lữ hành, đất nước của những nụ cười – vẫn là điểm đến yêu thích của nhiều người Việt Nam, nhất là thời gian từ Tết Nguyên đán kéo dài đến giữa tháng 4 khi Tết cổ truyền sống can của người Thái chính thức diễn ra. Giải thích cho những điều tưởng chừng là nghịch lý này, nhiều du khách Việt Nam cho hay đây là thời điểm nên đến đất nước Thái Lan. Huy Vũ, nhân viên kinh doanh chia sẻ, bất ổn nội bộ tại Bangkok theo nhiều người sẽ làm giảm lượng khách du lịch đến đây. Tuy vậy, nếu ngày trước người ta nô nức sang Thái, Tết âm lịch đến sống càn làm cho giá cả tăng, thì theo tôi thời gian này chính là thời điểm phù hợp để du lịch. Giá vé đi Thái mọi khi đã rẻ, nay lại càng hợp lý hơn khi nhu cầu về tour của các hãng lữ hành đã giảm đi đáng kể. Anh Thư, nhân viên văn phòng cho biết, Thái Lan dù có bạo động nhưng theo bạn bè tôi cho hay thì người dân nước này – luôn ý thức được du lịch chính là nguồn thu chính cho quốc gia. Nên dù trong thời gian loạn, họ vẫn có biện pháp khiến khách du lịch không phải chịu cảm giác bất an. Đây là điều khiến tôi khá bất ngờ đến khi một số bạn bè của tôi đến Thái ngay trong khoảng thời gian căng thẳng của biểu tình, họ vẫn có thời gian vui vẻ và trở về nước an toàn. Theo ông Quang Bảo, kỹ sư xây dựng, thì bên cạnh các lý do trên, anh còn đưa ra hiến kế. Không phải Bangkok bất ổn thì các nơi khác trên đất nước Thái Lan này cũng bất ổn. Pattaya, Chanthaburi hay Chiang Rai đều là lựa chọn không tồi và sống can cũng đang đến gần. Dù Bangkok là nơi lễ hội này được tổ chức điểm đám nhất, đình đám nhất và nhộn nhịp nhất, nhưng nếu sợ bất ổn, hãy quay sang Chiang Mai, nơi được xem là thủ đô của sống can – với đầy đủ màu sắc truyền thống, té nước. Ở đây, vào thời điểm này là quá phù hợp. Đinh Bảo rất hứng thú với lần sang Thái thứ ba của mình ngay sau những ngày Tết Nguyên đán. Tôi đến Bangkok chỉ một ngày rồi sang các nơi khác. Thái Lan từ lâu đã nổi tiếng với nền du lịch phát triển và thân thiện với khách du lịch. Nhìn chung, thời bất ổn thì mọi thứ khá rối rắm và hơi hỗn độn, nhưng không ít người nước ngoài trong đó có tôi đã đến đây. Thời điểm nào đi du lịch Thái Lan thích hợp nhất? Lựa chọn thời điểm du lịch một cách đúng đắn và hợp lý, bạn sẽ được một tour du lịch như ý mà trải nghiệm được nhiều điều thú vị hơn. Chẳng hạn như vào đúng những ngày lễ hội nhộn nhịp, được trang trí rực rỡ, huy hoàng hơn những ngày thường. Thái Lan là đất nước nhiệt đới, vừa có biển, vừa có những thành phố tấp nập với các thiên đường mua sắm giá rẻ Mỗi năm, đất nước Chùa Vàng đón khách khoảng 14 triệu khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Mùa du lịch của Thái Lan thường bắt đầu từ giữa tháng 10 tới tháng 4 năm sau. Sau đây là 7 điều không thể bỏ qua khi đi du lịch Thái Lan. Thái Lan thu hút khách du lịch bởi những thắng cảnh tuyệt đẹp, chùa chiền nguy ca, nguy nga, tráng lệ, lễ hội truyền thống đặc sắc và vô số cơ hội shopping dưới đây là những hoạt động mà bạn không thể bỏ qua khi tới thăm Thái Lan. Tham quan chợ nổi Những con thuyền độc mộc xuôi ngược trên sông chào bán các loại trái cây hay đặc sản địa phương là nét nổi bật của chợ nổi tại vùng quê ở Thái Lan. Bạn có thể ngồi thuyền, đi dọc con sông hay đi hai bên bờ để ngắm nhìn cảnh nhộn nhịp dưới sông tùy theo ý thức của mình. Trên hai bờ kênh cũng là chợ não nhiệt và tấp nập đủ màu sắc mùi vị. Chợ nổi Thái Lan có rất đông khách nước ngoài đến tìm hiểu khi đi thêm vài vòng qua những làng nổi ven sông. Khi con thuyền bập bềnh thoát hẳn con kênh nhỏ để nhập vào con sông lớn và len lỏi qua những ngôi làng xinh xắn hai bên bờ sông, phong cảnh hiện ra thật thanh bình. Ampawa, Đâm Nơn Sơ Đuộc và Khong Lát Mà Dùm là những khu chợ nổi nổi tiếng mà bạn nên ghé qua một lần khi đến Thái Lan. Tham quan chợ cuối tuần Chatuchak Chợ Chatuchak có nhiều đặc điểm giống chợ đêm của Hà Nội, như chỉ họp vào cuối tuần, những gian hàng được thiết kế di động ngoài trời. Chợ mở cửa từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, thứ Bảy và Chủ nhật. Đây được coi là thiên đường mua sắm của Thái Lan. Khu chợ khổng lồ này chia làm 27 khu vực trải dài trên diện tích 100.000 mét vuông, chỉ tổ chức họp vào ngày cuối tuần tại thủ đô Bangkok. Đây chính là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn mua vải salon, đồ thủ công, nội thất gỗ, đồ thủ công mỹ nghệ và mọi thứ có thể nghĩ đến với giá cả vô cùng phải chăng. Những bãi biển tuyệt đẹp được coi là thiên đường du lịch ở khu vực Đông Nam Á Thái Lan nổi tiếng với những bãi biển đẹp trên đảo Phuket, Phi Phi, Cọ Sơ Múi, Húa Hín và Krabi. Bất cứ mùa nào trong năm, đất nước Chùa Vàng vẫn thu hút được lượng khách rất lớn đến tham quan và nghỉ mát. Một không gian yên bình với những bãi biển cát trắng, nắng vàng với những răng san hô và hệ sinh thái biển đa dạng sẽ là những điểm du lịch lý tưởng. Tham quan cung điện Hoàng gia Thái Lan và chùa Phật Ngọc. Một trong những đặc điểm du lịch ở Thái Lan là sức hút từ chuỗi công trình kiến trúc cổ kính, đền vàng, tháp vàng, chùa vàng. Cũng vì lẽ đó, Thái Lan được gọi là xứ sở chùa vàng. Nhắc tới chùa vàng ở Thái Lan là người ta nhắc ngay tới quần thể kiến trúc nằm trong khu cung điện hoàng gia. Được tạo nên bằng sự hòa trộn kết hợp giữa kiến trúc cổ Thái Lan với phong cách kiến trúc phương Tây hiện đại. Đến cung điện Hoàng gia Thái Lan, du khách sẽ được chiêm ngưỡng tinh hoa văn hóa, kiến trúc Thái Lan và hơn thế được đắm mình trong một thế giới tâm linh ảo diệu, thanh bình. Đi mua sắm tại trung tâm thương mại lớn tại Bangkok là một điều rất thú vị. Các trung tâm thương mại lớn tại Bangkok như là Siam Paragon hoặc MBK là những tòa nhà lớn được coi như một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất của châu Á. Nơi đây có khoảng hơn 200 cửa hàng và dịch vụ, bao gồm 150 điểm ăn uống và nhiều phòng chiếu phim lớn. Bạn có thể tìm thấy các loại mặt hàng có thể mặc cả được ở đây, bao gồm quần áo, mỹ phẩm, đồ da, trang sức, đồ điện, IT, máy chơi game, vân vân. Hoạt động du lịch cưới voi đến với công viên quốc gia Khảo Dạy, cưỡi vòi và khám phá những khu rừng nhiệt đới của Thái Lan là những trải nghiệm bạn không thể bỏ qua khi đi du lịch tại Thái Lan. Ngoài ra, bạn cũng nên dành thời gian ghé thăm vườn thú thiên nhiên Safari World cách Bangkok khoảng 12 km, trại cá sấu Samutpakan cách thủ đô Bangkok 100 km hay trại nuôi rắn cách Bangkok khoảng 20 km. Khám phá ẩm thực Nhắc tới văn hóa ẩm thực của Thái Lan là nhớ đến vị cay của ớt, vị chua, ngọt, đắng của các gia vị đặc biệt như tỏi, riềng, sả, lá chanh, vân vân. Qua sự hòa trộn, tài tình và tinh tế của bàn tay người dân Thái Lan đã góp phần giúp cho ẩm thực Thái Lan là một trong 10 nước có nền văn hóa ẩm thực phong phú trên thế giới. Những món ăn truyền thống của người Thái Lan mà mỗi du khách nếu có dịp đến Thái Lan không thể bỏ qua. Đó là món gỏi đu đủ hay còn gọi là sôm tằm, canh tôm chua ngọt hoặc còn gọi là tôm yum, súp cay hoặc là canh thịt. Những bãi biển tuyệt đẹp, những tòa nhà chọc trời tại thủ đô Bangkok hay nền văn hóa ẩm thực đặc sắc và tinh tế đã làm say lòng biết bao du khách thập phương trên thế giới. Đến đây, chương trình hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN xin được kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại thính giả vào tuần sau.